Rraskapitet krejt për hir t'Allahut, ndoshta edhe gjak pshtyn për hir t'Allahut, por mjerisht nuk e qet kryt në sexhde, as sabah e akshom, as ditën as natën, kalon krejt muji dhe kryt në sexhde nuk e qet, a mjerisht, Agjërimi i tina dhe lanja namazit është sikurse ata njerëz të cilët hajnë bukë por nuk pinë uj. Nuk jetohet me njërën pa tjetrën vllazën. Nuk shkohet në xhenet me njërën shtyllë të dinit të Allahut pa shtyllën tjetër. Pra vllazën musliman përcillne kit emanet Këshilloni anëtarët e familjes, ata të cilët së paku agjërojnë, mos të rrinë pa hongër dhe pa pi, se mos po rrinë badihava, e pa e qitë kryt në sexhde, se nuk e dim ku e kanë vendin, bile së paku në Ramazan, vllazën muslimon, duhet ndryshoj jeta e njeriut, ta qet kryt në sexhde, të fali namaz, T'i nënshtrohet Allahut Azza wa Jall, mos ta kapërcej dhe mos ta kthej shtyllën e namazit me shkua te shtylla e agjirimit, sepse namazi është para agjirimit. Pra namaz vllazën muslimon me ba, së paku me i fal, pes kohët në ditë namaz, me ia bashkangjitë agjirimit. Pastaj, namazin me xhamat dhe kjo vlen në veçanti për burra, për mashkuj, për të rritur, për ata të cilët kanë mundësi dhe i kanë xhamiat afër me falë namazin me xhemat në veçanti namazin e sabahut kur edhe hajnë syfyr dhe janë të zgjuar mos të nguten e me ra me fjetë Pritojnë me falë namazin me xhamat, edhe pse i falin pesë vaktet, pesë kohë të namazeve te shpia, bile n' kohën e Ramazanit, në muajin e Ramazanit, le të jenë të kujdesshëm me falë me xhamat, e nëse i kanë shtëpiat e tyre larg, dhe nuk munden me shkue në xhami dhe lodhen dhe harxhohen dhe janë larg e humbin kohë së paku bile te shtëpia e vet le ta falin me xhemat me grue me fëmi me pleq dhe me të ri me ata të cilët i ka në shtëpinë e vet prej gjërave dhe rregullave të cilët duhet të kemi parasysh dhe të pregaditemi për to në muajin e madh Ramazan është namazi i taravive vlazen musliman dhe është prej ibadeteve më të mëdha dhe më të vlefshme të cilat ka mundësi me i krye muslimani gjatë muajit Ramazan do t'i falen atina gjunahet të cilat i kanë bërë ma herët, pra mos e leni namazin e travive pa e fal, natyrisht mas namazit t'jacisë, mos e leni ju mashkujt edhe femrat, mundësisht merrni edhe gratë me veti, edhe motrat me veti, nëse i kanë xhamiat afër, Le të kënaqen edhe ato duke ndëgjuar Kur'an dhe duke falur namazin e taravive, sepse shpërblimi i tyre qenka shumë i madh dhe është dhuratë e madhe e Allahut Azza wa Jall për muslimanët gjatë këtij muaji të shejtë, gjatë këtij muaji të bekuar. Pastaj namazin e travive falne deri në fund derisa të jap imami selam dhe të del prej namazit krejt sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë inna ar-rajula idha salla ma'a al-imami hatta yansarifa husibe lehu kijamu lejle nëse njeriu falet me imamin deri sa ta përfundon imami namazin Prishjen e Ramazanit për mësafirin gjithashtu për gruan me menstruacione dhe me lehoni, gjithashtu me atë që është me istihada, pra me gjak të prishur, i cili nuk është as lehoni, as cikël mujor, për gruan shtatzënë, për gruan gjidhënëse, të cilat kanë frikë për shëndetin e vet, apo për shëndetin e fëmijut dhe dispozita tjera, ka nevojë Muslimani t'i njof, t'i studiojë dhe t'i mësojë ato rregulla të përgjithshme për këtë muaj të bekuar. Gjithashtu vëllezër, prej rregullave të cilat duhet të njohemi ne gjatë muajt të Ramazanit dhe t'i zbatojmë, është syfyri, është ai kafjall, ai mëngjes, Ajo shujtje të cilën e hajmë në pjesën e tretë të natës që pejgamberi alejhis selam na e ka quajtur neve syfyr në atë kohë të bekuar dhe e ka quajtur këtë syfyr të bereqetshëm alejhis salatu e selam në një hadith që e transmiton al irbad bin sarije thotë më ka thanë mua njëherë pejgamberi alejhis selam Eja me mue ta hajmë kyt syfyr të bekuar dhe të bereqetshëm, pra i bereqetshëm është syfyri qoftë edhe me një gotë ujë qoftë edhe me një hurme mos e le pa ban syfyr pastaj pejgamberi alejhi salatu ve selam ka thanë se dallimi mes agjërimit tonë dhe agjërimeve të popujve të mëhershëm është ngrënia e syfyrit, pra me ngrënien e syfyrit ne dallojmë agjërimin tonë e dallojmë prej agjërimeve të popujve të mëhershëm, prej gjërave të cilat duhet t'i kemi parasysh vëllezër muajin e madh, në muajin e Ramazanit është ta llogarisim vetveten tonë, ta llogarisim vetveten tonë, se çka kemi bërë deri tash, Prej Ramazanit të kaluar deri në këtë Ramazan i cili na erdh të llogarisim veten tonë se çka kemi bërë dhe çka do të bëjmë gjatë këtij muaji dhe pastaj të llogarisim sërish se çka kemi bërë gjatë muajit të Ramazan Pastaj vëllezër, duhet ta përkujtojmë Allahun sa ma shumë në këtë muaj të madh dhe në veçanti të lexojmë Kuran sa ma shumë, sepse Ramazani është edhe muaji i Kuranit në të ka zbritur Kurani i madhëruar, shehru Ramadan, el-ledhi unzile fihil Kuran, Muaji i Ramazanit, po thotë Allahu, është ai në të cilin në te ka zbritur Kur'ani i madhëruar. Për atë vëllezër e kemi për obligim dhe është sunet i fortë për çdo musliman që të angazhohet sa ma shumë me Kur'anin e madhëruar, të lexojë Kur'an, qoftë me Kur'an me mushaf çel, qoftë duke ndëgjuar Kryesorja të lexojë sa ma shumë dhe të ndëgjojë sa ma shumë të angazhohet me fjalën e Allahut tebareke ve teala të lexojë pra Kur'an sa ma shumë të ndëgjojë sa ma shumë pastaj vëllezër prej gjërave të cilat duhet të kemi parasysh në këtë muaj të madh të bekuar të ushqejmë ushqim të varfurit T'i ushqejmë ushqim agjëruesit duke pasur parasysh se ai i cili bën iftar te ti dhe prej ushqimit tënd e ke sevapin e tij pa ju pakuar atij sevapi fare siç ka në hadith pejgamberi alejhi salatu ue selam gjithashtu vllezër ta shtrijmë dorën ndaj të varforve ndaj bonjakve ndaj atyre të cilët kanë nevojë për kafshatën tonë, për ndihmën tonë vllezër muslimanë. Dhe s'ka dyshim se prej gjërave të cilat është shumë me rëndësi për krejt neve muslimanëve t'i kemi parasysh është që të pendohemi në këtë muaj të madh të Ramazanit vllezër nga të gjitha gjunahet nga të gjitha mëkatet të cilat i kemi bërë, sepse muaji Ramazan, muaji i rahmetit, rahmeti i Allahut, është më afër ndaj nesh, dyrt e xhenetit janë të hapura, të xhehnemit janë të mbyllura, shejtanët janë të lidhur, Kështu që më afër e kemi dhe më lehtë të pendohemi krejt ne dhe krejt ata të cilët kanë bërë gjunahe, kanë bërë mkate ndaj Allahut Azze ue Xhel, apo ndaj robëve të Allahut tebareke ue teala. Pra ju muslimanë, o ti vlla dhe motër muslimane, e cila dhe i cili ke bërë zullum, Vetvetes tande, me gjunahe dhe çfarëdo gjunahe qofshin ato, shpejto m'u pendue në këtë muaj të madh të Ramazanit, ndoshta Allahu Azze ue Xhel, të falë dhe të mëshiron, dhe nëse vllezër, nëse nuk pendohemi në këtë muaj të madh, e kur më do të pendohemi, e kur më do t'i kemi zemrat më të buta, e kur më do të jemi më afër rahmetit Allahut Azze ue Xhel, për me u penduar, për atë arsye, ka në hadith pejgamberit alejhi salatu ue selam, se atij personi të cilit i vjen Ramazani, pra si mua dhe ty, dhe nuk i falen gjunahet, pra atij që ka bërë gjunahet dhe mkate, i larguar qoftë, pej rahmetit Allahut Azze ue Xhel, siç ka thanë Xhebraili alejhi selam, Pejgamberit tonë i ka thanë thuaj amin dhe pejgamberi alejhi selam po thotë amin. Pra afrohu te rahmeti i Allahut, pendohu prej gjunaheve, ti i cili ke pirë alkool. Vendose në këtë muaj të madh të Ramazanit me lanë atë virus Me lan at virus të madh, me lan at haram të madh, mu distancue prej ti, ti i cili ke bërë çfarëdo gjynahi, qoftë edhe që ke pirë duhan, le at shkret duhan, vllazën musliman, merrne Ramazanin, pikënisje edhe muaj të bereqetshëm, dhe vendosne te Allahu Azza wa Xhel, me zemër dhe sinqeritet, që në këtë muaj Ramazan, prej ditës së parë të Ramazanit, jepnja besën Allahut Azza wa Xhel dhe boni be lirisht se nuk keni me kall mo, nuk keni me ndez duhan deri n'ditën e gjykimit, bëhuni të fort, qëndroni, pastaj një virus tjetër dhe një smundje tjetër shoqërore, ku muslimontet tanë, motrat e tona dhe nanat tona, por ndoshta edhe gratë e tona, janë të infektuara prej asaj smundje e që është televizioni dhe ato seriale të poshtra të cilat na e marrin një kohë shumë të madhe për çdo natë Mos të na marrën atë kohë të shtrenjtë dhe të çmuar në muajin Ramazan, pra mbyllni televizionet nëse është pa çare me i çelë dhe me i hapë, hapni vetëm sa për lajme dhe informata dhe mbyllni pastaj, bënja haram vetvetes së juaj me kalue atë kohë me televizione dhe me ato drama apo seriale të ndryshme. Lidhnie një kontratë, armëpushim me televizionin dhe jepja besën Allahut Azza wa Xhel se nuk do ta hapim televizionin, nuk do të shiqojmë programe të pamoralshme, programe dhe filma dhe seriale, ça nuk i ka hije muslimanit, së paku derisa të kalën muaji Ramazan. Pastaj vëllezër, gjithashtu duhet ta kemi parasysh dhe gjithsesi të kujdesemi, ta lojmë gibetin, Ta lojmë atë çka nuk i ka hije muslimanit me marë dikend përgoje, me fol fjalë ça s'na ka hije neve, me fol fjalë të pamoralshme, me fol fjalë të pahijshme, me sha dhe me fyje dikend, sepse qysh ka thonë Xhabiri, Zoti past qenë i knaqur me te, fjalët e pamoralshme, fjalët e ndyta, gibetin dhe fjalë të tjera, të cilat nuk i ka hije muslimanit me i fol. Nëse nuk i lën gjatë Ramazanit, nuk ka nevojë Zoti për me nejt ai pa hangër dhe pa pi. Pra hadithi po don me tregu se ai njeri thuajse ka agjëruar, ka nejt pa hangër dhe pa pi kot, sepse sevap Dhe personi tjetër e fyn, mos t'ia kthen me të keqe, por le të thotë, unë jam agjërueshëm, unë jam agjërueshëm. Po vllazën muslimanë, tutni Allahun tebareke ve teala dhe merrni myzhde njëri-tjetrit për këtë muaj të madh, muaj të bekuar. Allahu na mundësoftë me prit këtë muaj të madh. me ibadete, me adhurime, me punë të mira, me fjalë të mira, më mirë dhe më shumë sesa krejt muajt e tjerë, e dhashtë Allahu tebareke ve teala, që gjendja jonë, personale, familjare dhe shoqërore, të ndryshojë gjatë këtij muaji të bekuar Ramazan, bëni istigfar vëllezër muslimanë, për vetëveten e juaj, për familjen e juaj, dhe për krejt muslimanët,